kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 أو كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين Aziz mücahit braderler, Allah subhanehu ve teala bütün kainatın egesi o. La ilahe illallah Allohdan boshqa biror bir iloh yo'q, bunga biz hammamiz guvohlik beramiz. Nainki George Bush aytgan singarin osmonda Alloh, yerda men hukm qilaman degan so'zni qabul qilmaymiz biz.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 Illalloh. faqat Alloh qodir. La qodira illalloh. Allohdan boshqa biror bir qodir mahluq yo'q. Agar ularning jimjimador texnologiyasi rivojlangan bo'lsa ham bu biz aqidamiz. Biz u zotga iymon keltirganligimiz uchun bu tog'larda yuramiz. Biz O zatga iymon keltirganligimiz uchun aziz jonimizni bermoqchimiz o zatga.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 Hojar ona aytdiki, agar Parvardigor uchun bo'lsa, agar Robbil alamin uchun bo'lsa, loyiq qurbonlik bo'pti meni farzandim dedi. Meni o'g'lim, meni jigargo'sham Ismoil loyiq qurbonlik bo'pti. Men parvoyim yo'q deb. Men roziman. Iblis noumid bo'lmadi. Bordi Ismoilni oldiga. "Hey Ismoil, bilasanmi seni otang qayerga olib ketyapti?" "Ha, bir birozgina ishimiz bor, boramiz." "Yo'q, seni otang seni so'ymoqchi" dedi. Ya birar ota o'zini farzandini bo'g'ziga pichoq tortmaydi. Yo'q, seni Robbil alamin yo'lida, Allah yo'lida kurban qilmoqchi dedi. İsmail alayhissalom aytdiki, "O Robbil alamin, bu qurbonlikka loyiq bo'lgan zot, men bunga tayyorman." dedi. Ha. O zat canını fida qilishlikka loyiq bo'lgan zot.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 Allohu akbar! Allohu akbar! Chunki Robbil alamin u Bu risolat yuki biror bir payg'ambarga, biror bir doiga yuklanmadi magaram Robbil alamin uning kafolatini o'ziga oldi. Uni himoyasini o'ziga oldi. Uni rizqini o'zi kafolatiga oldi. Ha, u Robbil alamin. O Amerikani ham Robbisi o. O barcha maloikalarni Robbisi u. U quyosh u, oy u, yulduz u, yer u, osmon hamma mahluqlarni Robbisi u. U la ilaha illalloh. Uning uchun hamma payg'ambarlar o'zini fido qilgan. Uning uchun Muhammad alayhisalom o'zini fido qilgan. Uning uchun qiyomat kunigacha rijollar o'zini qurbon qiladi.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 Hey Abdullah. Hey Abdurrahman. Hey Bilal. Hey falan. Qul إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ها يونشو صراط المستقيم مالشو باشقا يون يوق باشقا يونلر حمس شيطان يونه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان Hey mo'minlar Allohning diniga mukammal kiringlar. Mukammal Allohning diniga amal qilinglar. Shaytonning yo'llariga ergashib ketmanglar. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya Robbal alamin. Bizlarni o'zing bir lahza ham iblisni ixtiyorga berib qo'ymagin ya Rob. Biz sening azoblaringga toqatimiz yetmaydi iblisga balda bo'lganligimiz uchun agar azoblaydigan bo'lsang. Ha. Siratal mustaqim. Muhammad alayhisalom deydi. sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyühellezine amanu men yertedde minkum en dini Ey müminler hamamımız getirmişler. Ey falan Ey abdüşkür, Ey İlham Ey Atabillah Ey falan Ey falan İmanlı dava kılı yapsan mı? "Man yattadda minkum an dini" Agar sizlardan qaysi biringiz dinidan yuz o'girib murtad bo'lib ketadigan bo'lsa, fasawfa ya'tillah. Biqom shu murtad bo'lgan toifani, shaxsni, jamoatni, millatni, davlatni o'rniga Robbil alamin boshqa bir qavmni olib kelib qo'yadi. qaysi qavm? Yuhibbuhum. Alloh ularni yaxshi ko'radi. Alloh shu murtad bo'lgan qavmni o'rniga kelgan yangi qavmni yaxshi ko'radi. Va ular ham Robbilarini yaxshi ko'rishadi. Tillari bilan emas, amallari bilan. Faqat amallar bilan emas, shirin jonlarini qurbon qilishlikka tayyor bo'ladilar. Allohni tilida yaxshi ko'rganlar yer yuzida to'lib yotibdi. Lekin Alloh suygan jamoat, Alloh suygan toifa aziz jonini berishlikka tayyor bo'ladi va shu amali bilan Robbisiga bo'lgan muhabbatini isbotlaydi. <coughs> Alloh ularni yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rsa Allohning muhabbati bu najot birodarlar. Allohning muhabbati bu hidoyat bu. Allohning muhabbati bu bizga g'alaba va nusrat. Bunga shak shubha yo'q. Azillatin alal mu'minin. Ana shu Allohga suygan, Alloh yaxshi ko'rgan murtadlarni o'rniga olib kirib qo'ygan yaxshi jamoat mu'minlarga nisbatan hokisor. Mu'minlarning xizmatini qiladi. Mo'minlarga kechasi-yu kindizi atrofida parvona bo'lib aylanadi. Ularning xizmatini qiladi. Aizzatin alal kafirin. Kofirlarga nisbatan izzati bilan turadi. Kofirdan kechirim so'ramaydi, kofirga bo'yin egmaydi. Kofirga ro'bara bo'lgan vaqtda faqat qilich soladi u. Allohni do'stlarni do'st tutadi. Allohni dushmanlarini dushman tutadi. Shuning uchun Alloh ularni yaxshi ko'radi. Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Muhammadur Rasululloh والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Muhammad alayhisalomning ashablari Muhammad alayhisalom bilan birga bo'laman deganlarning sifati ashidda u alal kuffar kuffarlarga, munofiqlarga, mushriklarga shiddat bilan turadi ular. Va ruhamau baynahum. O'zaro bir birlarga rahmdil, mehribon Yujahiduna fi sabilillah. mana bu sifatlarga ega bo'lishgandan keyin Allohning yo'lida jihad qilishadi. Wala yakhafuna lawmata laim. Va bu jihad yo'lida malomatchilarning malomatidan hargiz ular qo'rqmaydi. O'zlarini aqllik degan insonlar jihad maydonida qolganlarni telbalar deydi. Majnunlar deydi. Ahmoqlar deydi. Birodar ahli yo'qolib qolgan deydi. Ha, bu so'zdan murod Muhammad alayhisolamga qo'yilgan majnunlik bo'lsa, biz shu sifatni qabul qildik. Ha, biz telbalarmiz. Bizni telba qilgan narsa Robbimizga bo'lgan iymon, bizlarni telba qilgan narsa Qur'onga bo'lgan iymon, bizlarni telba qilgan narsa Muhammad alayhisolamga bo'lgan muhabbat, bizni telba qilgan narsa Muhammad alayhisolamning shafoatlariga bo'lgan oshiqlik. Tilbe, telba bozorlarda yuradi qo'lini uzaytirib. Muhammad alayhisalom telbamidi? Muhammad alayhisalom telbamidi? Nima yo'li majnun deyildi? Uli lazım bo'lgan payg'ambarlarga ki majnun deyildi? Çünkü onlar Ya ayyuhannasu qulu la ilaha illalloh tuflihun degan uchun ha Yücahidûne fî sebîlillâhi ve lâ yehâfûne levmete lâim. Bütün dünya bir terakkodadır. Lakin ular o'zlarini tanlagan yo'llarda tog'larni singari sobit turishadi. Chunki ular rijollar ular. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma hadallahu alayh. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir. Wa ma baddalu Mu'minlarning ichida shunday rijollar bor. Rijollar borki, ular Robbisiga bergan ahdiga vafo qildilar. Ulardan bir toifasi shahid bo'lib, ulushini olib jannatga yetib oldi. Boshqasi esa shahidligini kutib turibdi. Va ma baddalu tabdila. Ular munofiqlarning singarin ahdlarini o'zgartirishgani yo'q. Bu davrda biz kança şehit verdik? Karayiçengi'de kança şehit verdik? Torabura'da kança şehit verdik? Kandahar'da kança şehit verdik? Kabul'da kança şehit verdik? Eşhedullah! Allah'ını şahit kılıp aytaman. Ya Rab! Ular! Feminhum men kada nahve. Ular Ey Rob, senga bergan ahdiga sodiq qoldi. Va bu sodiqligi bilan shahid bo'ldi. Ochidulloh Robbim shahid qilib aytaman. Bu yerda o'tirganlar esa ya Rob va minhum may yantadir Bu yerda o'tirganlar shahodatni kutib o'tirgan. Allohu akbar! بس فمنهم من ينتظر ان شاء الله وما بدلوا تبديلا رب سيجا بيرجان احدن ارزماس دنيا غصتا دغان منافق لربزي ماسمز ان شاء الله ها يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم كافر لار mushriklar, yahudiylar, nasoralar, munofiqlar malomat qiladi bular, malomatdan qo'rqmaydi bular. Inshaalloh. Chunki bular o'zini jonini sotib olgan bular. Innalloha ishtara minal mu'minina anfusahum. Minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul jannah. اشترى ماضي فعل اشترى ماضي فعل o'tgan zamon fe'li. Yashtari emas. Ishtara. Alloh mu'minlardan ularni jonlarini va mollarini jannatni evaziga sotib oldi. Sotdik birodarlarimiz sotib inshaalloh manzilatiga yetib oldi. Biz ham tayyor turibmiz. Zalika fadlullohi yu'tihi man yasha. Bu Allohning fazlidir. O'zi xohlagan toifalarga beradi. Allohu vasiyun alim. Bizlarni Amerika Yahud va nasoro bir narsa bilan qo'rqityapti. موت ولم قيس ولم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون جنتك تشلي بلان بزقور قتليات قيس ولم Muhammad alayhi salatu va sallam qayta-qayta shahid bo'lishlikni orzu qilgan o'lim bilan qo'rqitilyapti bugun bizni. O'lim emas u. Alloh subhanahu va taolo Allohning yo'lida qatl etilganlarni o'lganlar deb gumon qilmanglar. Ular Robbilarining huzurida rislangan holatda turibdilar. Abadiy hayot. Abadiy hayot shu O'lim bilan bizni qo'rqitilyapti. Biz ham inshaalloh Ibrohim alayhisalom o'z farzandi Ismoil alayhisalomni qurbon qilishga tayyor bo'lgan singari inshaalloh o'zimiz tayyor qildik. Shu ulug' kunlarda Robbimizga suyumli bo'lgan kunlarda aytamiz: "Ya Rob, inshaalloh biz o'z ahdimizda turganmiz." Har lahza ahdimizni yangilaymiz Robbimizga. Lekin Kofirlar o'ylagandakka Muhammad alayhisolatu vasallamning dini tamom bo'lgani yo'q. Muhammad alayhisolatu vasallamning rijol ummatlari bor. Muhammad alayhisolatu vasallamning rijol ummatlari bor. O'limni kofirlar hayotni qanchalar yaxshi ko'rsa shunday yaxshi ko'radilar. Ey Yahud va Nasoro, o'ylama Allohning nurini o'chiramiz deb. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الظالمون الله إن شاء الله وزن نور نالي قلال بنقدر شك شبهامز يوك إن شاء الله الله غالب ذات وزن الأشكال لرن وزن همايسي قاقن o'zi tarbiyasiga olgan faqat bizlardan lozim bo'lgan narsa nima? O'zimizdagi niyatlarimizni, ixlosimizni, taqvoyimizni, amallarimizni isloq qilishlik. Bugun hamma munofiqlar Amerikani qasriga oqsa qasriga borib turib sajda qilishyapti. Amerika ularni aziz qilib qo'yarmish. La mu'izza illalloh. Allohdan boshqa hech kim bir kishini aziz qila olmaydi. Wala mudilla illalloh. Allohdan boshqa hech kim bir kishini xor qila olmaydi. Ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a. Mal'un Karzay, mal'un Karimov va mal'unlar munofiqlar kofirlarning huzurida izzatni talab qilishyaptimi? Aziz bo'lishmoqchimi? Alloh subhanahu va taolo ki yo'q. Barcha izzat Alloh uchun xosdir. Birodarlar, biz bu bosqichgacha o'zimizdan o'zimiz kelib qolganmasmiz. Bu islomiy jamoatni yo'qotishlik uchun ko'p urinishlar bo'ldi. Va afsuski bo'lyapti. Lekin bu islomiy jamoat uchun bu yerda o'tirgan muhojir bo'lgan har bir shaxs o'zidagi barcha yaxshi ko'rgan qurbonliklarni bergan. Kimnidir onasi qamoqda yotibdi. Kimnidir otasi zindonlarda azoblanyapti. Kimnidir ustozlari zindonlarda azoblanyapti. Kimnidir aka-ukalari zindonlarda azoblanyapti. Kimnidir opa singillari hattoki ahli ayollari zindonlarda yotibdi. Nima uchun? uning yaqinlari mujohid bo'lganligi uchun, uning yaqinlari islomiy jamoatga a'zo bo'lganligi uchun. Demak, bu jamoat har bittamizni jamoatimiz. Har birimizik. Buni himoya qilish har birimizga omonat. Har birimizga. Bu jamoatni yo'qotish, bu jamoatni tafriqa qilish bu jamoatni parcha-parcha qilib tashlash faqat va faqat yahudiylarga kerak, nasorolarga kerak va munofiqlarga kerak. Shuning uchun ular tosh otadi bu jamoatga. Ko'p urinyapti ular. Lekin bu chiranishlar inshaalloh foyda qilmaydi. Inshaalloh. Agar biz niyatimiz o'zgarmasa, bu chiranishlar foyda qilmaydi inshaalloh. Chunki inshaalloh Alloh biz bilan birga. La tahzan innalloha ma'ana. Ey birodar, g'amgin bo'lmagin. Ma'yus bo'lmagin, Alloh biz bilan birga. Bu so'zni Muhammad alayhisolatu vasallam Makka dan Madinaga chiqib ketayotgan vaqtlarida g'orda, g'or ikkisi xolos. <coughs> Sayyidina Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilar. mushriklarning oyog'i ko'rinib turgan edi. Aytdilarki, Abu Bakrga qaratib, "La tahzan, innalloha ma'ana." Ey Abu Bakr, g'amgin bo'lmang. Ya bu shuhada, g'amgin bo'lmang. Ya Miqdod ota, g'amgin bo'lmang. Ya Abdurrahmon ota, g'amgin bo'lmang. Innalloha ma'ana. Alloh biz bilan birgadir inshaalloh. Allohu akbar. Inshaalloh tanlagan yo'limizga afsuslanmaymiz inshaalloh. va kofir va mushriklarning oldiga borib bo'yin egib tavba qilmaymiz. Kofir va mushriklardan kechirim so'ramaymiz. Tavba va istig'forni aytiladigan joy bor, u ham bo'lsa Robbil alamin. G'afurur Rahim bo'lgan. Tavvob bo'lgan tavbalarni qabul qiluvchi, mag'firatli bo'lgan zotga ertayu kech tavba qilamiz. Bu qilgan xatolarimizga faqat unga tavba qilamiz. Va qaysi bir mu'min birodarimizga zulm qilib qo'ygan bo'lsak, haqqini ado qila olmagan bo'lsak, mu'min bo'lganligi uchun undan kechirim so'raymiz. Lekin kofir, mushrik, munofiqlardan aslo, aslo, aslo kechirim so'ramaymiz. Aslo. Bizni Rabbimiz oldida tilimiz qisoq. Chunki u bizga bir islomiy hokimiyat berganini uni saqlab qola olmadik. islomiy imorat ko'zimiz oldida quladi. Islomiy binoni yiqitishlik uchun Amerika boshchiligidagi salibiylar butun kuch-quvvati bilan kelib islomiy imoratni qonlarini evaziga qurilgan islomiy imorat yiqitdi. Biz ko'zimiz bilan ko'rdik. Qanday u imorat qulaganini. Lekin Rabbimizdan undan yaxshirog'ini so'rayotganmiz. Inshaalloh bu islomiy xilofat bo'ladi. Chunki musibatlangan kishilar Robbilardan yo'qotgan narsalarni yaxshirog'ini so'rashlik bu sunnat bu. Yo'qotgan narsamizni Robbimizdan qaytarib berishni so'raymiz. Endi bu bizni qo'limiz bilan bo'ladimi? Bunisi muhim emas. Ertaga Robbil alaminga yo'liqqan vaqtida nima qiluvdilaring degan vaqtida yo Rob, sen farz qilgan jihodni qildik, toqatimiz yetgan shu bo'ldi deymiz. Javobimiz aniq bo'ladi. Inshaalloh. Lekin aytib o'tdik, islomiy imorat o'zini burchini ado qildi. Nima edi burchi? Qo'lidan kelgancha shariat tatbiq qildi. Butun yer yuzidagi mazlum, mustazaflarga joy berdi. Ota-onamizni yerga sig'masdik, lekin islomiy imorat bizga joy berdi. Butun dunyo tahdid qildi. mujohid Usoma bin Ladinni kofirlarga taslim qilishligini. Amir mu'minin nima dedi? Mu'minni mushrikka taslim qilmayman agar hokimiyat qo'limdan ketsa. Ashhadulloh. Allohni shohid qilib aytaman. Amirul mu'minin o'zini so'ziga sodiq qoldi. Islomiy imorat hammasi qulab ketdi. Lekin musulmonni kofirga taslim qilmadi. U o'zini ahdiga sodiq qoldi. Lekin afsuski ko'pchilik ahdiga sodiq qolmadi. Ko'pchilik o'zini ahdiga sodiq qolmadi. Bugun islomiy imorat inshaalloh qaytib keladi. Nafaqat Afg'onistonda. Inshaalloh butun muqaddasotlarni ustidan hokimiyat qiladi inshaalloh. Chunki bunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mutawatir hadislari guvohlik beradiki, qiyomat qoyim bo'lmaydi Xurosondan rayati sud chiqmagungacha. Qiyomat qoyim bo'lmaydi. Falastinning 3-fotiha chiqmagungacha. Qiyomat qoyim bo'lmaydi. Bu hadislarni jamlangan ma'nosini aytdi Hamma id qilyapti. Lekin birodarlarimiz Falastinda bobolari Ibrohim alayhisalomning sunnatini singan qon beryapti. Muslimalar, keksalar, yosh bolalar, mal'un yahudiylar maymun va to'ng'izlarning avlodi hisoblanmish yahudiylarni otayotgan o'qidan xalq bo'lyapti, shayt bo'lyapti. Shu kunlarda Walakin ularni davri tugagan inshaalloh. Xorason lashkarlari tayyorlanyapti. Lekin buni biz biz bizmiz deb da'vo qilmaymiz. Agar tayyor bo'layotgan bo'lsa, biz inshaalloh qo'shilishlikdan hech ikkilanmaymiz. Va birodarlar, yana bir narsa shuki, bu oxirgi bo'lgan o'zgarishlarda juda ko'p qurbonliklar berildi, shu jumladan arab mujohid birodarlarimiz juda ko'p qurbonlik berdi. katta katta rahbarlarni qo'ldan berdi. Mukammal mukammal oilalar shahid bo'lib ketdi. Eng qurbonligini ko'pini shular berdi. Lekin Alloh bularni sobit qadam qilsin, hozir ham sobit turibdi. Biz bularni xizmatini qilamiz. Bularning izzatini qilamiz. Chunki bularni bu yerda olib qo'ygan narsa ham sizni bizni olib qo'ygan narsa, boshqa narsa emas. Qo'llaridagi pasportlarni hammasini yirtib tashlab qolgan yigitlar bular. islom ummati jamlangan bu yerda. Bularni ihtiramı bizga vojib. Bularni xizmatini qilish bizlarga vojib. Inshaalloh biz xizmatini qilamiz. Va Robbimizdan shuni so'raymizki, <coughs> yana qaytadan islomiy ummatni birlikka siz va bizlarni Alloh taolo sabab jaman qilsin. Amin. Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga zafarlar nasib etsin. Amin. Shahidlarimizni qabul qilsin. Ribotlarimizni qabul qilsin. Ansorlarga Alloh taolo sadoqatni va sobit qadamlik nasib etsin. Hasaten biz mana shu tog'larga kelib, yana qaytadan bir bor Rabbimizni uzini risolatini egelerini himayesi olgenini ko'rdik. Ansarlarını tayyorlab qo'ydi. Ertaga kech xizmatda bular. Alhamdulillah. Shuning uchun birodarlar aytib o'tdik, tanlagan yo'limizdan afsuslanmaydi. Faqat Allohdan so'raymizki, hammamizga sobit qadamni nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo mana bu Iddan keyingi har bir lahzani bizlarga g'alaba lahzasi qilib bersin. Alloh subhanahu va taolo hamma ummat islomiyga rahmat nazari bilan qarasin. Ummatni bu Alloh taolo o'zi chiqarsin. Bo'lmasam bu ummatni ko'p aytganimiz yuzi qora Allohning oldida. Bu ummatni yuzi qora Muhammad alayhisalomning oldida. Chunki Baytul Maqdis qo'lidan ketgan. Haramayn qo'lidan ketgan. Ikki haram biz yuzlanayotgan qibla Amerika imperiyasini qo'lida. Muhammad alayhisolatu vasallam qadam qo'ygan o'rinda Amerika fohishalari yuribdi. Bu ummatni Alloh taolo o'zi rahmat nazari bilan qarab holini o'zgartirsin. Va biz sizlarni Alloh taolo Falastin fotihlaridan Inshaalloh biz ko'p aytganmiz, bizning jamoatimiz milliy jamoat emas. Bir makon va zamonga xos emas. Allohga hamd bo'lsin, buni isbotlab keladi. Va kelajakda isbotladi. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor olchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim Kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar